É, roda, roda. É. Jequiti. <laughs> roda, roda, Jequiti. Lã e WM adverte. Ah. Não ame, faça amor. tu vai se lembrar. De que eu era um bosta e tu não queria me pegar. Não vai girar e ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. Hoje a vida mudou e hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque é sua amiga eu vou pegar e laraiaraia. Sua Porque eu vou pegar e laraiaraiaraia. Sua tia eu vou pegar e larararara. Tua que eu vou pegar e lararararararara. Mulher gostosa não é que tem tetão, não é que tem bundão, é que faz gostoso na g... baladrão. <laughs> e além de tudo, é bem melhor que você, hein? <laughs> É, tá dando de, tipo, pilha duração, oito vezes mais. Porque ela é melhor sentando, é melhor que quicando, é melhor que tu, balança no bumbum. Ela é melhor quicando, é melhor que tu, balançando o bumbum, vai! É melhor sentando, é melhor é melhor que tu, balançando o bumbum. Ela é, é melhor sentando, é melhor quicando, é melhor que tu, balançando o bumbum. Cê sabe que eu vou pegar e laraiaraia, só porque eu vou pegar. Iraraiaraiaraia, só eu vou pegar e larararara. acha que eu vou pegar e larararara. DJ solta o beat, concorrência da Chilique. E pra Maria é WM lá lançando mais um hit. que nós é pica. E o resto? O resto é buraco, ladrão. Ah, <laughs> vai pra atmosfera, truta.